bapak karo anak niku padha wonge ning pernahe luwe tuwa bapak makane bapak ngomongi anak gampang nak wis arep maghrib nang adus aja mumet ae tak saduk lho ya tak saduk lho ya nang adus mumet bocah apa iki wis gedhe adus dhewe ayo ayo adus mumet ae pantes tapi nek bapake sing durung adus anake gak oleh ngomong ngono Engko nang bapak wis arep maghrib nang adus, aja mumet tak saduk bokongmu ngono. Adus mumet wis gedhe nang adus dhewe. Le, dikongkon adus kok mumet ae nang adus. Iki jenenge anak orang duwe tata Romo, anakku nek ngelingke bapake ben adus, carane sing halus. Bapak sampun badhe maghrib menawi ngersakaken siram monggo Bapak jedinge kosong. Napa perlu dipun damelaken toya anget, damel siram. Ngono, bapake kok gelem adus disyukuri, alhamdulillah. Dene bapake ora gelem adus, jarke didongake wae. Aja dijeguki ndase. Iki lho kok kon adus ora gelem. Bapak cak apa iki? Adus adus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.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 bapak kiai Para ibu nyai Masyayikh Asatid para sesepuh dalah bini sepuh ingkang tuhu kinabekten ingkang winantu ing pahormatan ingkang sarang-sarang kita taklimi pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang saya hormati Bapak Kepala Desa para perangkat desa, ketua dan anggota lembaga-lembaga desa, juga tokoh-tokoh masyarakat. Sohibud dakwah panjenenganipun Bapak Sukono Ikhwan sekalian Ibu Ika Fitriana dan keluarga besar Ibu Hajah Sukiyatun Engkang Sinubagio khaldirin, khaldirot, bapak-bapak ibu-ibu para sederek dulur-dulur kula sedaya jamaah insya insyaallah lan mugi-mugi tansah dipun rahmati Gusti Allah Amin. Dipun ridani Gusti Allah. Dipun barokai Gusti Allah. Dipun cintai Gusti Allah. Dipun sayangi Rasulullah. Ugi dipun sayangi Anwar Zahid. Alhamdulillah wa syukru lillah kanthi izin saha pitulunganipun Allah sonten menika kula saha panjenengan sami saged sarang-sarang hadir bersilaturahim berdoa bertolabil ilmi wonten majelis ingkang radi semrawut menika perhatiane jenengan boten namung dateng kula nanging dateng kendaraan ingkang seliwar-seliwer dalam rangka syukuran khitan Nakmas Muhammad Aidil Cherry Octaviano kita sakit kempal manunggal wonten majelis meniko, ganti keadaan sehat wal ya gak nyaut wong ngingeti motor, sehat wal afiat para sedulur sami sehat nggih kula yakin panjenengan sedaya sami sehat Keranten Penjenengan sakit rawuh Datang menikah majelis Kanti sakit melampah piyambak-piyambak Iso melaku dewe Dewe Niku tandane sehat Napa wonten sing wau ndugi mriki digotong? Wonten sing dipikul? Wonten sing diangkut ambulans? saged melampah piyambak piyambak niku tandane sehat lah sehate panjenengan disangkepi ngangge afiat yang digabung dados istilah sehat wal afiat jamaah sekalian afiat itu bukan sekedar sehat biasa kalau sehat itu orientasinya zahir, kalau afiat itu orientasinya batin. Embuh eh, ra digatekke aku omong. Sehat niku urusane raga, badan salira, awak njaba. Tapi yen afiat niku urusane batin urusane hati jiwa rohani dados afiat itu artinya sehat yang digunakan untuk beribadah kepada Allah afiat niku tegese sehat sing didamel nindakaken taat afiat niku tegese sehat sing boten didamel maksiat keranten kathah tiang ingkang sehat ning boten afiat awake sehat tapi hobine maksiat awake sehat ning tumindake jahat awake sehat nanging perbuatane bejat awake sehat ning morale kepa iya nyun ngapunten pitakon kula tulung dipun wangsuli sing banter nek jawabe banter ngajine rodok dangu lek jawabe alon-alon ngajine sekedap mawon yen ora jawab langsung tak tinggal mulih Siap? Siap? saya sewu, tiang sing awake sehat ning perbuatane jahat, awake sehat ning hobine maksiat niku wonten napa mboten? Kathah wonge ya teka. Lungguhe ten sisih pundi? Ten dhuwur panggung. Matur suwun. awake sehat kok hobine maksiat awake sehat kok tumindake jahat awake sehat kok prilakune bejat niku namine sehat sing boten afiat Allahumma sholli ala Muhammad pancen Roto roto. Rata-rata niku padha karo akeh-akehe. Akeh-akehe niku padha karo rata-rata. Lah rata-rata niku padha karo akeh-akehe. Akeh-akehe padha karo hmm, edan kabeh. Bisa dikatakan 99,9% para pelaku maksiat itu adalah orang-orang yang tubuhnya sehat Betul? Sing tumindake jahat, sing prilakune bejat nika rata-rata nggih tiang-tiang sing awake sehat. Nggih napa nggih? Ayo dibuktekke, sampean kudu semangat lan jawab. Koruptor-koruptor negeri ini sing tukang ngentekke duwite negara, tukang mangan duwite rakyat nika tiang sing awake sakit napa sehat? Sing ngebom ten gene Sarinah nika wong bento-bento nika nika tiang sing awake sakit napa sehat? sing tukang nyolong ayam, tukang nyolong sepeda motor, tukang gerusuwe desa niku tiyang sing gering napa sehat. Sing tukang sobo karaoke, tukang dugem, ajep-ajep tukang mendem, eh niku tiyang sing awake sakit napa sehat. Sing seneng demeni bojone tanggane, niku tiyang sakit napa sehat. Ibu-ibu yang suka gosip, suka ngrumpi, tukang rasani niku wong wadon sing sakit napa Sehat. sing tukang ngamuk, tukang rawus, tukang ngomeng, tukang nyelatu bojo niku wong wedok gering napa sehat? Lha kuwi wonge do jawab dhewe-dhewe. Niku namine sehat sing boten afiat mulane wong-wong sing awake sehat kok hobine maksiat, awake sehat kok tumindake jahat niku jan-jane luwe becik lara wae Lah timbangane sehat maksiat, timbangane sehat jahat, timbangane sehat morale bejat, luwe becik ora nyaut. Iya, lara. Nek lara kan mending. Neng bukan berarti orang-orang yang sakit itu andaikan dia sehat lantas dia berbuat maksiat. Boten berarti tiang-tiang sing sakit niko umpamane sehat terus ngelakoni maksiat nggih mboten ngoten Bu mangke nang ibu-ibu padha salah paham ana tanggane lara dituweni nang karo diomongi ngene panjen sampeyan ku apik nek lara ngene iki kok Mbak wis apik ngene wae soalnya nek sampeyan sehat mesti engko sampeyan maksiat Ya gak ngono, Bu. Jenengan pun ngoten. lanek jenengan ngoten, Allah lambemu ditapu wong. Artinya sakit itu ujian, sehat itu juga ujian. Sakit niku cobaan, sehat niku nggih cobaan. Nah dulur-dulur kula warga masyarakat punten niki. Pratamulya, Pratamulya. Lha iki hebat-hebat. Jenengan diparingi ujian rupa sehat, jenengan diparingi cobaan rupa sehat neng ora dinggo tumindak maksiat. Jenengan sehat purun nglampahi taat, purun pengajian, purun salat, purun solawat. Ini luar biasa. Sehat purun ngeparek dateng Gusti Allah Lah nek wong lara kok marek pangeran lumrah tiang sakit kok purun nyebut nggih pantes wong pancen wong lara niku isane nggih mung nyebut kuwi tepak sakit nemen ngoten niku rak men Allah Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Maringi suguhan ngombe kok semene akeh to ya ya ya Allah ya Allah iki nek tak ombe kabeh aku iso anyang-anyangen tenan iki engko ya Allah ya Allah Nah wonten ngantos supe dereng matur suwun kalih tuan rumah kalih panitia. Panjen salah satu ciri khasnya Anwar Zahid ceramah ten pundi mawon suguhane ngombe mesti akeh. soalnya nek ora akeh panitiane ajur. Ge kula pancen remen disuguhi ngombe kathah ngeten niki matur suwun. Niki wonten larutan penyegar kula nggih remen matur suwun wonten larutan penyegar melih sing kalengan kula nggih remen matur suwun wonten air minerale kula nggih seneng suwun wonten ponari sweat niku nggih remen matur suwun wonten jahe kula nggih seneng matur suwun umpama wonten kopine nggih tambah seneng <clears throat> wis pokoke seneng kabeh kula disuguhi napa wae kula sing ora seneng niku nek disuguhi kopi susu Bingung gula karena menurut saya kopi susu itu minuman yang enggak jelas. Lah pripun kopine ngajak melek, susu susune ngajak turu? <clears throat> Bingung ke. Nek melek ya mesisan melek, lek turu ya mesisan turu. Makanya kula yang rampung ngombe kopi susu niku mesti kier-kier kula. Ya melek ya merem, ya melek ya merem. Pun kula teruske. Ngapunten nggih. Yen konsentrasi ini rodok terganggu katah ngeten modele sak jaduk jaduknya kiai lo ngaji nang posisi ngeten kan tertib pengen roh wongnya aku ini aja saking profesional nu seraiso ini tapi ya rada larang <clears throat> Allahumma sholli ala Muhammad pangapunten yen tiang sakit kok purun marek nyang pangeran purun nyebut niku nggih lumrah lan jenengan niki rak mboten sakit ora lara ning purun marek ten Gusti Allah purun ngibadah sehate didamel taat mboten didamel maksiat nggih ngeten niki sing dipun wastani sehat wal afiat Muga-muga keadaan kados ngaten menika dening Gusti Allah pun damel istiqomah. Amin Allahumma. Nggih sekalian kita dongake nak Mas Aidil niki saged dados putra ingkang yo sehat yo afiat. Amin Allahumma. Sehate mboten didamel maksiat ning sehate didamel taat. Leres ngeten niki. Wingenane ten mriki malam tahun baru nika rak mboten wonten sing do nyumet mercon to nggih. Heh. Kata Astagfirullahalazim. Nyapo kok nyumet-nyumet mercon? Pangapunten. Nyumet mercon niku hukume padha karo ngobong duit. Ya duit kok dibong, Podo-podo lebok ke kota amal masjid, jelas manfaatnya jelas ganjarane. podo-podo paring ke lare-lare yatim, jelas manfaatnya jelas ganjarane. Halo. Halo. lenyumet mercon niku Manfaatnya mboten wonten, bahayane kata Aku ki dirungokke apa ora to? Pemerintah yang melarang, aparat kepolisian yang melarang. Dari sisi agama juga dilarang. Berapa banyak korban berjatuhan gara-gara mercon? Leres? Ana sing disumet kebledosan meripate, wuto, buta selamanya. Ana sing nyumet mercone saya dicekeli. Dor! Ngaget ya ben pancen mercon iki ngagetke kok. Mosok suarane mercon kok crit ngono. Tangane perutul. Disumet nang jero omah, omahe kobong, ludes, entek. Lu ngono lho, kaya dora kapok. Malah oke sing mati gara-gara mercon. Halo. Dari mercon, mercon, mercon dan mercon itu nanti akan lahir bibit-bibit teroris. Kawitane mercon suwe-suwe ya bom. Rungake. Padha karo nyumet dhuwit, ngobong dhuwit. Lah niku mubazir. Monggo Quran dawuhake innal mubazirina kanu ikhwanasy syayatin. Sak temene wong-wong sing padha mubazir niku dadi dulure setan. Mulane sing seneng nyumet mercon nika dulure Alhamdulillah setane ngaku. Ge nyapa sampeyan tahun baru 1 Januari kok melu rame-rame, melu kerencalan ginjal-ginjal jingkrak-jingkrak. Pangapunten, niku senes tahun baru nih penjenengan yang penjenengan ngaku dadi umat Islam gadah tahun baru piyambak gak menikah satu Muharram siji syuro niku yang butuh ngerameke, butuh ngerayakke neng sing tertib ngapunten satu Januari itu tahun barunya umat yang nyata-nyata memfitnah Allah niku Gusti Allah dua anak Nek sampean derek ayem-ayem bunga-bunga lincak-lincak kerencalan, berarti sampean derek ndukung. Ingat, dalam setiap tahun kemaksiatan paling kata, mungkarot paling ageng, dosa paling gede terjadi ya pada tahun baru niku. Aku kira digatekke ya. Saben tahun maksiat paling okeh ya nanggone tahun baru kuwi. Mula bejo banget yang jenengan wis ora melu ginjal-ginjal 1 Januari. Ngono kuwi ana sing do nyumet mercon, ana sing nyebul trompet. Nyebul trompet niku min amril yahud. Niku tradisine wong Yahudi. Yahudi niku nek ngumpulke tiang nyebul trompet nek wong Nasrani ngumpulke tiang gawe lonceng, nek wong Majusi gawe geni. Halo. Lah nek nyebul trompet kuwi kebiasaane wong Yahudi. Kok jenengan melu-melu do nyebul trompet berarti jenengan dicap dadi golongane wong Iya kok seh nom. Wis tuwa yo melu-melu nyebul. nek enom ambekane sik dawa nafase panjang nyebul trompet yo banter suarane tot tet wis tuwa ambekane ngongsro menggeh-menggeh melu nyebul trompete unine yo meng. tet tet tet tet tet ngono sing brotol teko ngisor pret pret ngono dadi dhuwur tet ngisor pret dhuwur tet ngisor pret, pret. Pangapunten. Woi. Ora oh, usah nyebul-nyebul trompet. Gek wingine wonten kasus gawe trompet toko sampule Quran, toko kitab-kitab kuning, nglecehke wong Islam. Ngapunten. Ora usah melu-melu nyebul trompet nggih. Sama nek do nyebul trompet marake mancing malaikat Israfil. Taman tahu bayangke, lanek wong-wong do nyebul trompet kabeh engko malaikat Israfil kepancing, trompete disebul, kukut wong kali wungu. Ngomongke malaikat Israfil malah kelingan kula, nate tangleti lari nem-neman. Lah tanglet ngeten, terusé malaikat Israfil niku tugasnya nyebul trompet. Kula jawab, "Yo." Terus tanglet meleh, Terusé yen trompete malaikat Israfil disebul niku tandane kiamat. Nek kula jawab, "Yo." Gek takon melih. Lah sak menika trompete sampun disebul napa dereng? Ya tak jawab, "Urung." Ngoten niku sik tanglet melih gek takonane niku nganyelke. Ya tanglet ngeten neh nguber. Lah sakniki terus tugase malaikat Israfil niku wah napa? Lah wong nyebule trompet nggih ngentosi kiamat. Lah sakniki malaikat Israfil niku pekerjaane nopo? Lah nganyelke to. Aku ya ora kurangan akal tak jawab. Tugase Israfil saiki ya ngresiki trompete. Lah le lek trompete reget, trompete kotor nganti teyengen, lah sok wayah kiamat disebul mung muni seprapat. Berarti kiamate lak mung seprapat. Mangkane dadi kiai nanggone zaman akhir kados ngeten iki erane wis ora karuan, kiai kudu fleksibel. Kowe ngerti fleksibel apa ora? Fleksibel iki ora padha karo kabel. Anggitmu sambel, umbel barang kudu lemes. Lentur, aja kenceng-kenceng, aja kaku-kaku. Ya buyar masyarakate. Ngono. Halo. Di zaman modern kadang pitakone masyarakat niku nggih aneh-aneh. Rungokke Yi Sumarno. Ngatek takon kula niku resep laris niku nopo Tak jawabno kene. Ceramahku nek apa lek ngarani ben iso laris ku resepe aja kepingin laris. Nek kepingin laris tambah ora payu. Niku tandane ora ikhlas. Es, eh, kuwi resepe rungokke. Engko pengen lari ya tambah rapayu sampean. Halo. Halo. Di zaman modern kadang pitakone aneh-aneh. Engko lan nate ditangleti ngeten. Sekarang kan zaman modern. Ya terus. Bagaimana hukumnya akad nikah lewat internet? Entah jawab ya aku. Ora oh, popo. Tapi mergo akad nikah lewat internet, leh ngumpuli bojone ya kudu lewat internet. Menjimae ya kudu lewat internet. ono <coughs> maneh takon, bagaimana hukumnya melihat celana dalam wanita? Tak jawab, tergantung. Lek ndeleng nondi? Lek ndeloke nopo menan ora apa-apa. Lek ndeloke pas digawe bulikmu ora entuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon. Lah wong modele ngene kondisine kok. Wis aku ngomong tak anggap siaran radio. Sedaya tiang sepuh kepingin anak ini ku solih solihah luwih apik teko wong tuane. Gini napa nggih? Nah, wong apik sing asli Dek Kanjeng Nabi diutus niku tujuane kanggo proses kanggo dandani menungso ku ben apik mergo menungso digawe Allah keadaane apik Allah menghendaki sok yen wangsul ngersane Allah kondisine kudu apik sing ditampi sae teng ngersane Allah nggih namung menungso sing apik sing diwangsulke manggen swarga melih nggih namung menungso sing apik tur apike asli Boten sekedar api-apian Boten api sing palsu Halo Ibadah apa wae Sing diterima Allah Niku sing api asli Ibadah kok keto e api Neng api palsu Boten diterima gusti Allah Amal nopo mawon Sing payu nongarsane Allah Allah niku nggih amal sing apike asli. Nek amal ketoke apik ning palsu ora payu nang ngarsane Gusti Allah. Tak baleni sing payu niku sing asli. Tendonya mawon nggih moten kok. Barang donya ki rata-rata sing payu nggih sing asli. Nek palsu biasane mboten payu. Ngene apa nggih? Dijawab emas sing payu emas palsu napa emas asli asli emas nek palsu ra payu ijazah sing palsu eh palsu ijazah sing payu ijazah palsu napa ijazah sing asli banteri sing banter duit sing payu duit palsu napa duit asli rata-rata ngono ya senajan ana kadang-kadang sing asli malah ora payu, sing payu sing palsu. Contoh untu. untu kuwi aneh kok ya. Asli malah ora payu, sing payu malah sing ana wong untune bogang. Mara dokter njaluk tambal, Pak dokter nyuwun tulung untu kula ditambal. karo dokternya ditawani dek untumu tak pasangane untu asli ya dek kaget wonge lepak dokter kok nggak ada iya tonggoku wingi mati <laughs> untune protol lali rong tak balik ke saya tak pasangin nanggonmu boten pak dokter <laughs> lah wong api sing asli niku sing pripun kebaikan yang hakiki berdasarkan dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ahsana man asaahu wong apik sing asli iku wong sing iso ngapiki wong elek yen ngapiki wong apik niku gampang kabeh wong ya iso sekedar ngapi iwang nyawang montor. sekedar ngapi iwang apa kabeh wong iso tapi ngapi iwang elek niku angel yen boten wong sing asli apike boten saged ken ngapi iwang elek ringgese wong sing e asli niku wong apik ya diapiki wong elek ya di apiki dijawab karo wong apik ya apik karo wong elek ya tetep apik kenging napa sedaya tiyang kok sepakat setuju yen uyah niku asin sebab uyah niku asine asli uyah niku diasini yo asin senajan ora diasini uyah yo tetep asin pancen uyah niku asine asli wong niku nek apike asli diapiki wong yo apik dieleki wong yo tetep apik Lah api eleke wong tergantung atine, yen atine apik sekabehane apik, yen atine rusak sekabehane rusak. Jamaah sekalian, uang niku padha karo botol. Sapa ngomong botol opo Ya botol opo wae. Botol niku ya botol, Nek jerone isi minyak wangi, kapan-kapan bocor, yo mambu wangi. Neng botol kok jero isine batang, kapan-kapan bocor, mambu basin. Gino bangge, supaya kulon jenengan, lan anak-anak kulon jenengan, dati wong sing <clears throat> asli api eh, monggo nurut resepe kanjeng nabi. Kulon jenengan diken ngapii lima unsur dalam struktur sosial kemasyarakatan. Ngerti pora ya tidak ngomong model ngene iki. Saged dipahami nggih omongan kula? Tapi insyaallah nggih saged wong Anwar Zahid ten daerah mriki sampun familiar. cuman niki wae ana sing gremeng-gremeng kok ora padha karo no kasete. Ora padha piye ya wis ngene iki prejengane kok. Siji dikon ngapii ulama. Loro dikon ngapii pemerintah. Telu dikon ngapii tangga. Papat diken ngapii sedulur. Lima diken ngapii bojo. Niki berdasarkan dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Man istakhaffal ulama khasirad din, man istakhaffal umara khasirad dunya, man istakhaffal man istakhaffal gak lali yo ya mikir kok. Wangitmu ngene iki gak mikir ngono kok syukur jeplak eh. mikir bro orang gampang ini mulanya mulane yo iya angel ini iki manis takofal ciron khosiral manfaah lu eling gue manis takofal kuroba khosiral mawaddah manis takofal ahla khosiral ma'isha lima niki nggih kula arteni sik saderenge dijabarke nomor setunggal diken apik karo ulama mboten pareng ngremehke ulama mboten pareng bersikap elek kalih ulama soale manis takhaffal ulama khasiruddin sapa wonge ngremehke ulama ora gelem apik karo ulama ora gelem mulyake ulama wong iku padha karo ngerusak agama mesti rugi babagan Nagomo. Nomor kali, diken saya kali pemerintah. buatan pareng ke pemerintah. Mergi manis umaro khosirat dunia Sopo wonging remeh ke pemerintah podokarung rusak ngrusak Milo, mang titeni. Kapanten punti-punti rakyat wis doake sing demo, demo, demo nentang pemerintah, gek demone rusuh anarki buatan dangu ngorak katah bencana, katah musibah. Betul itu. Kalau di mana-mana rakyat sudah demo, demo, demo, demo, demo, demo ne anarki, bingung ke polisi. Tidak lama setelah itu akan terjadi bencana, terjadi musibah. Saya sudah sering menengeri, meniteni Telu diken sae kalih tangga. Mboten pareng elek karo tangga, mboten pareng ngremehke tangga. Keranten manis takhaffal jiron khasiral manfaah. Sapa wong sing ngremehke tangga, wong iku ngerusak kemanfaatane tangga. Papat sedulur dikengken ngapiki, mboten pareng elek, mboten pareng ngremehke. Mergi napa? Manis takhaffal quraba khasiral manfaah sapa wonge khasiral mawaddah sapa wonge ngremehke tangga eh sedulur sapa wonge ngremehke sedulur wong kuwi padha karo ngerusak kerukunan dan kasih sayange dulur sing nomor gangsal bojo dikongkon ngapiki ora oleh diremehke soale manis takhaffal ahla khasiral ma'isyah sapa wonge ngremehke bojo padha karo ngerusak ekonomi. Mula kata, wong lanang nyambut gawene lancar, usahane lancar, tapi ke istrine mboten dangu cures ludes entek donyane. Nggih Bu nggih? Hmm, setuju. Lho contone kathah lho. Wakil wong lanang nyambut gawene lancar, kerjane lancar, duwite akeh, tapi ngremehke sing wedok. Ora suwe cures entek donyane, kuwalat karo sing wedok. Pak, krungu kupingmu. Kualat karo sing wedok. Wong wedok wong wedok ku malati, mbak ngono-ngono ndah dapurane. Siji, sapa sing dikengken ngapiki? Ora nyaut, rupamu ayu-ayu oon. -ayu, Nomor siji dikan api kahle, boten pareng remeh ke, kengeng nopo mergi al ulama warasatul ambia para ulama niku pewarise para nabi mang pirengke boten namung pewarise nabi setunggal wong lafate niku jamak warasatul ambia mboten warasatun nabi. Dadi ulama niku mboten marisi Kanjeng Nabi tok, nabi siji tok mboten. Tapi warasatul anbiya niku lafate jamak nyuduke makna kata pewarise para nabi. Mula ulama niku karaktere nggih macem-macem. Ana sing marisi Nabi Musa keras keras ana to kiai sing kawreng ngene iku iki dos pundi hukume selawatan kalih diiringi nganggo orgen nganggo napa niki jenenge keyboard model ngene iki ana ulama sing karam, ngono ana sing lemes ya ora apa-apa wong nidili pentil ae kok ngono ana ulama sing marisi Nabi Nuh dicoba lewat bojo bojone cerewet mulo aja kaget yen ana kiai nang disentaki karo bojone bojone cerewet marisi Nabi Nuh ana kiai model ngono aku yoga, gak gak blas ana kiai sing marisi Nabi Ayub loro-loron ngono cobane lara ana kiai sing marisi Nabi Isa omah wae ora duwe mlewarak pancen ngono bagiane ana sing marisi Nabi Sulaiman aku bereng iki kowe guyumu kok ora enak dirungokke Heh, mergo ulama niku pewarise para nabi. Mulyake ulama berarti mulyake nabi. Ngremehke ulama berarti ngremehke nabi. Wes, kula jenengan niki umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikengken manut Kanjeng Nabi, ngene apa nggih? Eh, mbok rapati semangat tok. niku dalane nabi rahmati Allah dalane nabi maghfirah Allah kudu manut kanjeng lha saiki pripun carane manut kanjeng nabi wong kula jenengan mboten nate pinanggih kanjeng nabi mboten nate ketemu kanjeng nabi soale kanjeng nabi sampun sedo nggih napa nggih lha carane manut pripun ewet lek sampeyan kan manut Yai Sumarno gampang sering pinanggih Yai Sumarno, sering ketemu Yai Marno. Yai Marno urung mati. Lah saiki lek diken manut Kanjeng Nabi niku lho. Wong kula jenengan mboten nate panggih Kanjeng Nabi, kula jenengan ora menangi Kanjeng Nabi, soale Kanjeng Nabi sampun sedo. Acarane manut pripun? Lewat pewarise, lewat penerus perjuangane sinten nggih para ulama para kiai sing kiai tenanan lho kok ana kiai tenanan iki apa ana kiai sing ora tenanan akeh kiai-kiaian contohnya sing ngomong dhewe iki eh duduk kiai blas iki kula nggih namung manut kiai Kula ceramah teng pundi-pundi sampai luar negeri. Niku misi kula nggih namung ngajak dulur-dulur kula takjak manut para kiai. Ben uripe mboten sasar. Ngono tok nek kula senes kiai. Halo. Lho kok diundang ngaji? Salahe sing ngundang. Kanjeng Nabi sampun sedo. Kula jenengan kan manut pripun carane Mboten nate kepanggih, mboten nate ngertos. Nggih carane nggih lewat peneruse, lewat para ulama, para kiai. Gambarannya seperti ini. Misalnya ibu-ibu dan mbak-mbak yang ayu-ayu. Misalnya Anda pengen dapat merasakan harum dan wanginya kembang mawar, kembang melati, kembang kantil, kembang kok kembang boreh barangnya? Kembang kenanga sembojo ya nek mangkat nyong kuburan ngono sing wangi bro kembang mawar kembang melati kembang kenanga kembang gading kembang ya kembang api ge nyumet lambemu kuwi tekan kembang api <clears throat> kembang sedap malam neng kembange wis layu kembange wis kering bahkan kembangnya wis mati apa berarti gak bisa ngerasake wangine sakit carane pripun lewat minyak eh rawon tento minyak wangi wis yang persane kembang ono minyak wangi melati niku ya persane kembang melati diolah diproses dadi parfum dadi minyak wangi ambune yo koyok kembang melati nggih mboten sing nyaut ya ibu-ibu tok sing lanang ora tau minyakan nyaut to bro telat ana minyak wangi mawar niku peresane kembang mawar diolah diproses dadi minyak wangi ambune ya kados kembang mawar malah nek lewat minyak niku luwih enak to bu jenengan iso ngatur aroma pengen aroma yang semerbak ambune semerbul gemberadak mata niko leh maringi sing kata cara minyak oles diolesi sing oke soko soko soko soko soko soko soko minyak semprot di jas engko jos jos jos jos jos jos engko tiga metu kau mah su ambune bel bel bel mayit liwat pengen ambune sedengan eneh maringi nggih sedengan mawon seret seret seret jas jas jas ambune sedengan ingin bau yang transparan remeng-remeng eh, maringi kedik mawon cerit-cerit cerit-cerit ambune remeng-remeng enak lah kalau ibu pengen merasakan wanginya kembang langsung nyedot teko kembange iso-iso irungmu pilek siramu mumet ambune nek kok malah ra kuat Padane bapak-bapak pengen ngombe jamu dicampuri madu. Niku yang mundut madu mboten langsung kok tawone Pak tambah angel. Ya penak kok omahe tawon kuwi tolo diperes rak metu madune. Malah saniki ana kemasan praktis namine madu rasa. Tinggal sobek, dituangkan, diaduk, diminum. Lah Bapak kalau Anda ingin dapat madu yang langsung nyesep dari silitnya tawon, lambemu malah aboh, njedir kabeh dintup kok. Iki maknane wasilah. Ngono kok wong ora gelem wasilah ya wong bento. Halo. Kanjeng Nabi pun sedo kok. Aku lan jenengan leh manut pripun lewat persan kembange kuwi lho. Rupane sapa? Para ulama, para kiai, guru-guru ngaji. Putra-putrane. Halo. Dicedhake ten ulama nggih. Eh mbok ra semangat Digula wentah dididik ben seneng ulama nggih. Slamet mangke uripe. <clears throat> Cobi malah nyawang mobil Pertamina. <clears throat> Niki resikone ngaji no pinggir dalan. Pak Sukono ku ya ngono. Nggih omah ya ora gelem adep rono, Cek. Terus buatan mboten? Lah kula jenengan yen mboten manut ulama niku lho pripun? Cobi tak giring pemahaman jenengan kersane rodok cerdas. oleh sementara niki jenengan kan ora pati cerdas. Sing nesu minggato. Mumpung urung ngaji karo Anwar Zahid iki kuncine gak leh nesuan. Sing nesu mumpung durung minggato. Soalnya kok tambah buri tambah lara Halo. Kanjeng Nabi nate dawuh ngeten. Sallu kama raaitumuni usolli. Salata sira kabeh kaya dene sira kabeh ningali ingsun nglakoni salat. Perhatikan pada kata ningali. Tak baleni. Salata sira kabeh kaya dene sira ningali, ora ningali iki. ningali ingsun ngelakoni salat berarti kula jenengan diperintah salat kados gayane Kanjeng Nabi leh salat salatlah kalian seperti kalian melihat aku mengerjakan salat iki yang dipraktekke estu Ora ana sing iso salat kejaba wong-wong sing tau ningali salate Kanjeng Nabi. Lah wong semene akeh ya ora ana sing iso salat. Wong mboten nate ningali salate Kanjeng Nabi. Ning kula tanglet yang mriki salat napa mboten? Jawabane sing banter ten mriki salat subuh ngantos sak mangken nggih tasik rong rakaat. Oh iya teruske. Okay. Terus salat Isya akhir-akhir niki kabare pripun ten mriki? Nggih tasik patang rakaat. Eh mbok menawa apa-apa larang mbok sudo. Aku takon dijawab sing banter. Jenengan salat Isya kok patang rakaat niku manut sinten? Manut Kanjeng Nabi kapan leh ketemu? Manut Quran tenggene Quran niku sing bahas salat isak petang rakaat niku juz pira surat apa ayat pira ayo ngomong ngomong lambemu ora ono halo melih jawab sing banter tiang mriki nek salat sujute apa ya jungkel-jungkel ngono kuwi ya nyosop-nyosop ngono sikile ya mancal-mancal ngono kuwi lha kuwi tiru sapa sujud kok ngono tiru kanjeng nabi kapan leh petuk Tiru Quran, surat apa ana Quran sing nerangke carane sujud model ngono kuwi? Ora ana. Hoi. Yang mriki nek salat rukuke nggih jengking-jengking ngono kuwi. Eh menawa nganggo rukuk gaya baru ndegek ambek kayang ngene. Lah sampean nih, rukuk kok ngono kuwi carane kuwi manut sapa? Lek manut Kanjeng Nabi, kapan leh ketemu Kanjeng Nabi? Kapan leh weruh Kanjeng Nabi rukuk model ngono kuwi? manut kiai ini lah Tur kiai ini manut sopo hui hui lah saya kiti terangkan betul asli manut kanjeng nabi cuma boten langsung onok perantarane ya lewat persan kembangnya mau eh mbak ratikatek aku ngomong manut kanjeng nabi Cuma wonten sing ngeterke ilmune Kanjeng Nabi dugi mriki sinten? Ya para ulama, para kiai, guru-guru ngaji. Allahumma sholli ala Muhammad. Mang pirengke? Ilmu ki umpama kok banyu. Gusti Allah niku sumbre Lah Kanjeng Nabi niku mesin pompa aire. Wong kene leh ngarani pompa air kuwi apa? Sanyo, betul. Terus ilmu ki umpama banyu, Gusti Allah niku sumbere, Kanjeng Nabi niku sanyone sing nyedot banyu. Lah para ulama, para kiai, guru-guru ngaji niku paralone. Lah paralone mbakno glimbang-glimbang nang dalan, kuwi nyambut gawe. Wah apa? Ngeterke banyu. Sapa wonge ngremehke paralon, siap-siap gak kebagian banyu. Para alon diremehke. Kanjeng Nabi lak ten Mekah ten Madinah ning ilmune kok dugi mriki niku wonten sing ngeterke ilmune Kanjeng Nabi dugi mriki sinten? Paralon. Mula sapa wonge ngremehke pralon-pralon ilmune Kanjeng Nabi, siap-siap gak kebagian ilmu. Paralon diremehke. Lah iya pralon. Halo. Aja ngremehke pralon nggih. Pralone dirumat nggih. Halo. Maksudnya pralon ilmu nih kanjeng Nabi, para ulama, para kiai. Oh cumbu remeke. Le sama ngerti agomo nih gue sengenal ke sobo. Pralon. Hidup pralon. Sing banter hidup pralon. Eh kampanye pilkada wes rampung kok. Eh ganti kampanye pralon. Sama nih sobo wudhu bener nih gue seng mulangi Pralon. Sama nih sobo sholat seng nyuduh ke Zaman kenal haram, kenal halal, sing ngulangi sapa? Coba terbanter mesine. Halo. Sampai anak elek jawab sing banter aku ben ora ngoyo-ngoyo kok ya. Zaman ngerti najis, ngerti suci niku sing ngulangi sapa? Lah iya kok arep ngremehke pralon iki pripun? Sampeyan isok mau Quran, lancar, lanyah, rakyo saiki to. Aja lali biyen belajare gratul-gratul. Sing mulangi sapa? Biyen ngapalke ra karuan nang ngele mulai huruf hijaiyah. Alif ba ta ta jim kha tandang rusak. Sin sin eh. dal dal ro kok dandang rusak sin sin sot tak doain gue gak terus ya alif fatka alif basro iya alif doma u banteri bapak kaba bakas robi doma bu tak doma tu kat doma ku tapat kata hak doma hu tuku tahu alif kasro i kat doma ku karo tak kasroti iku roti nanjuru kota icu. Di banteri bu tapat kata tak kasroti tak domatu Banteri alif pihak sukun fatkah ai lam pak sukun fatkah love yang domah you I love you pisang kas sing banter alif pihak sukun fatkah ai mem sin sukun kasroh miss yang domah you I miss you too Mangkane ini maksudku jenengan lek kepingin agama Islam tetap eksis ya'lu wa la yu'la alaih kalau ingin akidah ahlu sunnah wal jamaah tetap lurus imane anak putumu generasi ke depan tetap kuat akhlaknya tetap bagus ngapunten peralon peralon ini kudu diramut didukung diragati Bohong, bohong, rati kayak aku ngomong Bu. Bu. Nek sampai pralon-pralon ilmune Kanjeng Nabi mboten dirumat, mboten didukung, mboten diragati, Islam akan lemah. Anak cucu kita akidahnya akan rusak, imannya akan hancur. Allahumma sholli ala Muhammad. Jenengan lek mboten percados, cobi masjid bangunan sak gede-gede nih neng guru-guru ngaji mboten diramut sepi masjidnya ini ada yang sing bantah masjid pengen ramai ya gampang tuh digawe remi masjid niku bangunan sak gede-gede nih neng guru-guru ngaji mboten didukung mboten diragati sepi masjid soalnya yang rame ke masjid niku santri lah yang jeneng santri kuwi sing gelem ngibadah sing sregep ngaji lah yang mulangi ngaji sinten pralon pralon ra didukung ya sepi masjid e saniki kathah mbonan kasuse akeh masjid-masjid kegeden bangunane kawedi salate jamaah mboten enten tiange akhire masjid e lodok embo eh, masjid e gedhi salate jamaah mung sak baris ya slamete wayang bangun mboten konangan kula konangan kula nggih tak tuturi ora usah gedhe-gedhe bangun masjid entek-entek duit jamaah sak lari ora kebek ayo ya wis gawe dawa jelantir nak wis kamot-kamot masjid no kene wae kok pesen pesenku rungokke pengen anake saleh-salehah mboten pengen Islam ten mriki panggah kuat mboten pengen akidah ahlussunnah wal jamaah tetep mantep mboten woi nek ana wong iso ngaji kok gelem mulang ramuten dukungan diragati iku sing dadekke Islam kuat iku sing dadekke imane anak putumu hebat akhlake mulya tak baleni nek ana wong iso ngaji gelem mulang ramuten nek ana wong iso ngaji kok gak gelem mulang jarke aja diramut enten ana matine nek ana wong ora iso ngaji tapi gayane kok kudu mulang wae aja diramut jarke wae ngerusak tatanan Hmm. Iki lho kul huwailek kesuwen. Resikone dadi artis yang ngene iki. Halo. Angel Yimarno dadi wong terkenal ngene iki ora gampang. Kowe takon resepe ya angel. Kowe iso terkenal paling ya tak siarno iki lho. Kuwi sing dimaksud Kyai warna ki sapa paling wong-wong ngono. Halo. Dadi lek ana wong ora iso ngaji, ning gayane kok kudu mulang wae. Aja dirambut kuwi ngerusak tatanan. Wong dene dhewe ora entos ngaji arep mulang wong. Eh mbok paham mbok ora? Lah kula saniki prihatin masyarakat iku nang guru-guru ngaji ora ngrumat, guru-guru ngaji kuwi ora didukung, ora diragati, mau dituturi ae. Rumangsane guru ngaji kuwi kurang pitutur be. Halo. Masyarakat saiki niku yang kalih guru ngaji niku mboten dukung mboten ngragati namung nuturi sone ana guru ngaji ya dituturi dek mulang bocah cilik-cilik ki ya sing sabar jare guru ngajine nggih sesuk dituturi meleh bocah cilik kene iki nakal-nakal dek sama nek mulang ya sing telaten nggih dituturi tok sama ngulang ya sing ikhlas dek nggih dituturi tok ora didukung ora diragati mulane delok guru ngaji rata-rata tolak, guru-guru, nganti kopi ae lodok kuru sak ndas-ndase saking ngempete ngenes ora didukung ora diragati hoi hoi jajal saiki sampean tak giring ya mestine sampean kudu matur suwun karo guru-guru ngaji didik anak babakan agami niku asline rak kewajibane jenengan sebagai tiang sepuh nggih mboten mulangi tata krama anak niku kewajibane jenengan selaku tiang sepuh nggih mboten ning mergo jenengan didik anake dhewe ora entos ayo sing nesu minggato nyatane ora entos temen kok akhirnya pasrahke guru ngaji ayo matur suwun to paling mboten nek wayah bodoh mikira nang rundingan sing lanang nang ngendikan nang sing wedok dek Ngopo pak? Anaknya diulang ngaji karo yai dek iki wayah bodoh Ya yai ini tak tukoke kelambi, sarung, ambek kopiah Nah sing wedok ya ngegongi setuju. Ya Pak, tepak kuwi cocok. Nek perlu ya sak sempake pisan, Pak. Ya sak sandale jenenge sak pengadeg, saman sing nukokke sandangan, aku tak nukokke permen kacang karo roti, kersane digetambah suguh tamu, Pak, lek bodoku yai tamune akeh. Ra ngono to. Wong kene ora kok kaya bodho ngi nang kiai nukokke klambi ora, nukokke sarung ora, nukokke kopiah ora, nukokke roti kacang yo ora, malah nek bodho ki anak putune dijak kabeh sowan nang kiyaine. Malah entek-entek ijajane kiai kuwi. Engkelakuanmu yang ngono kuwi kok. Halo? Halo? Ya Allah, ya Allah. Ngapunten, ngapunten, ngapunten, ngapunten, ngapunten. ini niku anak-anak mulai terkontaminasi eh mbuh ra dirungokke kok. Karaktere dengan kecanggihan teknologi lan jenengan mboten waspada bahaya Allahumma sholli ala Muhammad gek modele masyarakat nyuwun pangapunten luweh mentengke sekolahe timbangane ngajine nek kanggo sekolah umum kanggo kursus kanggo les uh les mentengke wong tuane Ya aku montore polisi nek gak tau roh. Omahmu ki pinggir ratan gede tapi katrok. Kengeng napa to nek kanggo kursus, kanggo les, kanggo sekolah kok dipenting-pentingke? Anak ora budal ya diobraki, ora ana digoleki. Tapi yang kanggo ngaji ora pati dipentingke. Nang ngaji ngaji karepmu, ora ngaji karepmu, nek pinter ya mbok pek-pek. Dewe kursus les sekolah bayare larang niku ya dibelani mbok adol apa ngaji sebulan ditarik 5000 nunggak ya persis kelakuane wong kene mboten napa mboten beda ngapunten kula kadang-kadang nesu kula sampai ana sing ya Allah gregetke Lare-lare ngajine prei gara-gara sekolah ujian. tabel ini Lare-lare ngajine libur prei gara-gara sekolah ujian. Ten nggih ngoten. Sampel kabeh. Nyapa le kok ora ngaji libur mergo ujian sekolahe. Lho saiki nek ngajine diniah ujian napa sekolahe ya libur? Sampel pindho. Penting pundi to niku jane? Hoi. Anakmu sekolah, les, kursus, entu aneh yo meng kertas sak lembar jenenge ijazah. Apa iku sing arep nyelametke sampean sebagai wong tua? Mboten babar pisan. Halo. Sing nyelametke sampean dudu ijazah anakmu. Dudu titele anakmu. Tapi saya sing nyelametke sampeyan ibadah anakmu. Dongane anakmu. Akhlake anakmu. Dan itu hanya bisa didapat dari ngaji. Krungu kupingmu. Saya nggak ngelarang jenengan nyekolah ke putrane, malah kulot dukung. Sekolah ke sing dukur. padus ke ijazah sing dukur, Neng ngajine kudu diopeni, diperhatike. Aja nganti keliwatan. Halo. Monggo. Zaman sakniki nek ora duwe ijazah niku ya ketinggalan zaman, keri umat. Padoske titel sing dukur. Apa titel MM, mumat-mumet. mutar mutar mubang-mubeng morak-marik, morat-marit. Apa titel sing SE, sobo embong. Apa ST, serodok tengik. Apa titel SAG sarjana alam gaib? Apa titel S.B.D. sibuk polahe dhewe? Nek ngene-ngene iki titele IR, ireng rata. Padha mbek ngomong. Tak karepmu tapi ngajine kudu diperhatike. Nggih. Awas apa ora? Pangapunten, pangapunten, pangapunten. Subhanallah. Musane kita pundi-pundi ngono kok. Lek kanggo les kursus kuliah ngaji eh sekolah ngoten niku mboten eman. Ngaji lho sebulan ditarik syahriah 5000. Nunggak. Nunggak sampe telung wulan. Akhire kek guru ngaji niku rata-rata mboten bayaran. Mulang ngaji lari alit-alit butuh nulis. Nulise yang mboten kapur nggih sepidol. Lah wali murid e njagake dijagake mbayare kangge tumbas spidol, kangge tumbas kapur, modele ya nunggak. Terpaksa gurune nagih lewat murid e. Le, ngomongo nyang wong tuane kon bayar sahria, wis nunggak telung wulan. Nggih, tekan omah dikandakke ibuke, Bu. Dawuhe Pak Guru dikengken bayar sahria, wis nunggak telung sasi. Ngono kuwi ibu elek jawab ya enak banget kok. Sik, mesisan sanam sasi. bayar kok encerat encerit piro to piro wong lima ngewu peng enam yo meng telung puluh hewu meng tapi orang bayar le kabe kabe prinsip ngono akhirnya boten enten sing bayar guru nih orang duit duit raiso tuku kabur raiso tuku sepidol bingung ya terpaksa ya main politik nagih nganggo cara halus jadi muridnya rampung diulang ngaji nih diulangi lek iki engko diwacake nang wong tuane ya ba fatka ya fatka ro fatka ro diwaca temen ibuke ya perasaan to hmm, hmm nyindir nek utang 15000 wae disindir-sindir kene iki biyen ya tau ngaji kok elek-elek bales Mempancen orang di duit, ya biaya meneh. Sesuatu anaknya arah budal ngaji diulangi. Gile, wajakin nang gurumu. Sin fathah BAK fathah barok fathah ro Sabaro Orang ada duit eh. Barang diwacake yang gurune mikir gurune Sabar sedina orang dina. Hanya terus-terusan ini gak ya raiso mulang Rauno kapure rantidit raiso tuku Menunggu muridnya Arab mulai diulangi Wacake yang wong tuamu le. Masuk limolah sewu wae kok raiso Halib doma usin fathah sahah fathah usaha diwacake wong tuane kebingungan usaha teko ndi wong ra ndedit ngono ku sesukane arep ngaji diulangi meneh tok fatka torok fatkah roko fatkah ko toroko gurune malah dikongkon nempuhi dikongkon torok lenger-lenger gurune ra ya ra ya mulang wis ora ana bayarane malah dikongkon torok gurune nesu dadi murid arep mulai diulangi iki wacake nang wong tuamu mim fatkah ma tak fatkah ta mim mamu Lah akhire nasibe nggon ngajine pripun? Ya bak do mabu, ya pat kaya, ro karo. Oh aku mbok kon buyar. Ya wis nek njaluk buyar. Pripun? Sampun apa terus? Eh tak imbui. Sakjane 5 tapi ra cukup ya kapan-kapan nek nyunat meneh. Nomor loro dikongkon apik karo pemerintah. Halo, Pemerintahan api ayo i. pemerintahan elek ayo di di muni ini? Moh moh moh, ayo sing api. Pemerintahan api ayo di Pemerintahan elek ayo di Lah pemerintahan ki mulai pusat, presiden sampai Pak Lurah. Pak Lurah api ayo API, Pak Lurah kok elek ayo di moh moh moh ranyaut sampean kok. Halo. Dibanteri, dibanteri. Pak Lurah programe apik, ayo di. Pak Lurah programe elek, ayo di. Kok iso dieleki lho. Diapiki. Carane ngapiki pripun? Dielengke. Karena Pak Lurah juga manusia. Gak mungkin no Pak Lurah kok bener terus nggih Pak Lurah nggih. ora sentuh, ana hmm. senaosa Pak Lurah niku nggih wonten salahe mulane lek tepak mboten leres ayo diapii carane pripun dielengke neng yen ngelengke mboten usah tiyang kathah-kathah ya wong limo, paling kata wong sedoso ngoten mawon duduk bersama rundingan musyawarah ojo wong sak desa metu kabeh karo nggawa pentungan Oh pentungan, Wow Akbar, Pak Lurah harus turun, Pak Lurah harus turun. Bingung Pak Lurah, karepe wong-wong piye wong aku ra munggah hondo kok dikon mudun. Nusa niki ngelingke pemerintah demo, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ngobong ban. Allahu Akbar, toko dibakar. Ini tokone Cina pisan. Cinane wedi, "Ya, ini orang-orang maunya bagaimana ha?" ini huwe kok diobong. Cinane mlewayu metu bareng cinane metu, sing ngobong mlebu toko. Balik oleh gula, oleh rokok, oleh. Eh jangan nganyelke kok. Allahumma sholli ala Muhammad nyapo do nyawang. pon pon Allahumma sholli ala Muhammad pemerintahan api ayo diapii didukung program-programe mangke nek programe pemerintah lancar niku manfaate nggih kangge masyarakat nggih napa nggih lek pemerintah kok elek ayo diapii carane dielengke lah nek wis dielengke kok ora kena baru di kok digolengke kuwi didongake mungkin iki kok elek to kelakuane kok didemo digolengke didongake dipasrahke dateng Gusti banteri leh nyao dipasrahke dateng Gusti kersane diatur Gusti kersane ditata Gusti kersane didandani Gusti Allah dipasrahke Allah didongake kersane digarap Gusti Allah ngono mungkin dadine sae saweneng iso ketok Anwar Zahid saweneng <laughs> nek ketok Pak Marno ya ora seneng blas <laughs> Halo nang liwat traktor kok suwe Jadi Dadi ngoten nggih. Nek didongake niku dipasrahke Gusti Allah, kersane digarap Gusti Allah. Lah jenengan ora entuk kok ngomong lho lho ngenteni garapane Gusti Allah ya kesuwen. Gusti Allah garapane orang gelem cakcek kok. Gusti Allah garapane lemot. Kesuwen ngenteni garapane Allah. Soalnya Gusti Allah kaken garapan. Engko abeh digarap kok. Tak titeni ket biyen Gusti Allah ini garap apa-apa lemot kok modelnya. Ora entuk Gusti Allah sing mbok anggap ora cak-cek ngono kuwi, ngayahi sembarang kalir. Pancen Gusti Allah niku garapane alus, saking aluse sampai ora ketara. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan Allah suka dengan keindahan. Gusti Allah niku garapane alus, saking aluse sampai ora ketara. Contoh Bapak Ibu dijawab, wit-witan niku asale alit to nggih? Lah kok terus iso gedhe-gedhe niku sing gedhekke wit-witan sinten? Gusti Allah, Gusti Allah nggih saget mawon gedhekke wit-witan langsung nembe diicir langsung nyut gawedi saged ning Gusti Allah mboten remen. Gusti Allah niku garapane alus, lek gedheke wit-witan, sithik-sithik saking aluse sampe modote wit-witan niku ora ketara. Sama nanti ngertos, wit-witan niku modote jam pira? Pengen buktike ayo wit-witan niku nang dipendiliki 24 jam ploroi wae aja kedep. Mangke modote ya apa jenengan nek ngerti tolong kula dikabari. Tapi niku nggih diodoti karo Gusti Allah. Ning garapane Allah alus, leh ngodoti ora ketara, saking aluse sampe modote ora ketara. Melih, ibu-ibu ngapunten, wetenge sampean ku asale ya telepes biasa. Lah nek pas bobot hamil ngoten niku kok melentu semono gedene, kuwi sing gedheke wetengmu sapa? Bojone. Kok bojone bojo ming panitia petingkringan tok kuwi? kuwi sing gedhekke ya Gusti Allah Gusti Allah nggih saged mawon gedhekke wetenge ibu-ibu hamil ora usah proses begitu hamil langsung kaumpet nyut. iso tapi Allah mboten remen Allah niku garapane alus leng gedhekke wetenge ibu-ibu hamil niku mboten ketara sampai sing hamil niku ya ora krasa iki mundake gedhe ya apa iki kok ngerti-ngerti digawe turu mengkurep ganjel Bu, Bu Putrane jenengan waune alit-alit bayi kok saniki dadi semonten gedene niku sing gedheke putrane jenengan sinten Allah nggih saged gedheke putrane sampean begitu lahir langsung gede iso Gusti Allah ki apa-apa iso ning Allah mboten remen garapane alus lek gedheke putrane jenengan pelan-pelan saking aluse sampai anakku modote ra ketara ngerti-ngerti katoke sesek kaose digawe ora sedeng. Masa sampean pengen to bunduwe anak langsung gede. Bayi umur seminggu ning gedene sepadha bapake. Ya tambah angel gendong-gendongane kok digendong iso meluntir-meluntir. Apa maneh metu brengose? Ora wani nyusoni sampean. Iki apa to lele kok ana brengose bareng diatur ngene ya keri kabeh. Moh aku nek garap model kaya ngene iki. Lan jenengan ku lek donga nang Gusti Allah, niku ya ditijabahi karo Gusti Allah dituruti ning alon-alon. Ora sakal, ora langsung sedaya sunnatullah niku butuh proses. Allahumma sholli ala Muhammad. Mbok paham mbok ora? karo pemerintah nggih ngoten nek garap dikengken sing alus mergo diapa-apakno pemerintah niku pemimpin lha kula jenengan rakyat sing dipimpin cara urut-urutane pernah luwih tuwa pemimpin mulane kudu nganggo tata krama kudu nganggo adab Allahumma sholli ala Muhammad Bapak karo anak niku padha wonge ning pernah luwih tuwa Bapak, makane bapak ngomongi anak, gampang. Nak, wis arep magrib, nang adus. Aja ae. Tak saduk lho ya, tak saduk lho ya. Nang adus, mumet ae bocah apa iki? Wis gedhe adus dhewe. Ayo, ayo, adus mumet Pantes, tapi nek bapake sing durung adus, anake gak oleh ngomong ngono. Engko nang bapak wis arep magrib, nang adus. Aja ae tak saduk bokongmu ngono. Adus mumet wis gedhe adus dhewe. Le dikongkon adus kok mumet ae. Nang adus. Iki jenenge anak orang duwe tata krama. Anakku nek ngelingke bapake ben adus, carane sing alus. Bapak sampun badhe maghrib menawi ngersakaken siram monggo bapak jedinge kosong. Napa perlu dipun damelaken toyo anget, damel siram. Ngono, bapake kok gelem adus disyukuri, alhamdulillah. dene bapake ora gelem adus jarke didongake wae aja dijeguki ndase iki lho kok kon adus ora gelem bapak cap apa iki adus adus Iki momo ora kena gangguan mobil ngono ya sip ngajine. enggak yo ya, nggih omah yo ya, madhep ratan gedhe. Eh, sian niku wonten pemerintahan dolim. Rajane jenenge Firaun. Zalime pol. Berapa banyak bayi yang dibunuh hidup-hidup? Ribuan bayi laki-laki dibunuh tanpa dosa. Kuatir jongkeng gawe bawane. Rak ceritane ten Quran ngoten nggih. Sama ora paham ya wis nyauto. Nggih ngono lho ben cepet urusane. Ceritane terquran nak ngoten nggih. Lah ngono ben ketok bodomu. Nek aku. Ngoten niku lho. Gusti Allah ngutus Nabi Musa ngadepi Firaun, dikengken sing alus, mboten parem pakai kekerasan. Enggak oleh enggak kekerasan. Sampai perang ya iso wae Nabi Musa. ning dipelalah melajar, melayu, mepet segoro ngono kae. Cara ngadepi ya menang, nabi kok kalah. Hoi. Carane ngadepi dikenggen sing alus. Ngapunten. Wong lanang karo wong wadon niku ya padha wonge. tapi yang sampun bebojoan dados suami istri pernah luweh tua wong lanang mula aturane wong lanang yang nimbali istrine de istri yang nimbali kakunge mas aturane ngono aja ngetutke umur Pancen kadang-kadang nak wonten to, lanang wadon sak bojone iku umure tuwa sing wadon, sing lanang 30 tahun, sing wadon 35 tahun. Senajan ngono, sing wadon neh nimbali kakunge ya Mas, sing lanang leh nimbali ya Dik. Engko nang yu ngono. Amit yu. Maneh yu kurangen yu yu. Iki apa to lek kok petingkiringan terus. Mudho ndak oncetke kon-kon. Iku wong wadon gak duwe tata krama. Apa maneh ten kene anak wis ora tak tutuke pesen mawon kepingin anake sae mboten. Soale iki wali kaitane wali matul khitan. Kula wanti-wanti kei resep kalih mawon mboten usah oke-oke. Resep kalih mawon, Bu. Bapak lek kepingin putrane sae dados putra engkang salih-salihah pesen kula kalih mawon sing liyane wis sering sampean mirengke ceramah kula kok nggih napa nggih ya kuwi diamalke saiki tak imbui resep loro wae Bu mbok ora digatekke kok wong niki kaitane nggih didik anak setunggal nek nuturi anak sing nakal nasehati anak sing boten bener niku sampun ngantos dibanding-bandingke. Nuturi ya nuturi ngono wae. Nasihati ya nasihati ngono wae. Aja dibanding-bandingke. Dibandingke dulure, dibandingke koncone. Niku malah mboten mandi. Niki sing kulino biasane lambe-lambe kudungan. nuturi anak dibanding ke dulure ada ngono to lele kowe iki lho wis gedhe kok iso kalah karo adimu adimu cilik wae pintere kaya ngono ambek wong tua ya manut ngajine ya sregep sekolah ya pinter ranking siji lha kowe sing gedhe kok nyang wong tua ora nurut sekolahmu bodoh rankingmu lho iso sejumlah murid notok ngisor dhewe ngene iki lho piye kuwi jenenge nyiksa perasaane anak ora njogo perasaane anak wong tuwa ngono kuwi dosa sampeyan nek butuh nuturi dituturi aja dibanding-bandingke lah nek model ngono anane ora wani bantah yo membik membik nangis lah nek anak wani bantah malah isin sampeyan Lha iya to Bu, padha-padha anak aku karo adik kok gak padha ya Bu ya. Adik pinter aku kok nakal, adik nurut aku kok nakal. Lha sampean biyen gawene piye no Bu? Sopo sing seneng dibandingke? Uang niku nek dibandingke mesti nesu. Ibu-ibu jenengan dibandingke karo dulure wae mesti nesu. Sing bandingke bojone jenengan mbak. Dek, Dek, aku mau teko Semarang, Dek, ketemu adimu, Patimah lho, Dek. adimu ki jan rupane wis ayu aku diampirke nyang omahe aku jane yo mah dik tapi dipeksa tekan kono dikeki mangan dik dik pancen adimu Fatimah ku jan nok dik wis rupane ayu masakane yo enak banget gawe sayur sopi suweger lah nek nyambel peliket ngono rupane ayu masakane enak lah aku dadi bojomu yah mono yah mene kok urung tau ngrasake masakanmu sing enak wis masak ora enak rupamu ora bejajing Kira-kira wong wedok nesu napa mboten? Mesti nesu terus nyaot, pancene sampeyan ket biyen ya seneng Fatimah. Aku ngono kanggitmu ora krasa, Mas. Krasa. Panjene kawit biyen sampean yo ya seneng Fatimah. Aku yo ya krasa. Nyapa sampean mulih barang orang mati nome Fatimah kono? Wong lanang dibandingke yo ya ora seneng kok padha wae kok. Sing wadon kadek ngomong ngene, "Mas, Mas, Nyapa dek Aku dadi bojo sampean ki pancen wis takdir ya Mas. Wis mulai gak enak gitu. Aku lagi ngingeti sampean karo Mas Samani lho kok adoh. Padahal dulur lho kuwi. Mas Saman ki ya duwite akeh. Senajan tua ya kulit-kulitane resik nang ketok bagus. Samani ora gablek duit rupane mangka Wong lanang mesti nesu ngomong apa? Ngomong apa? Aku sadar deh, nek masku bagus aku sadar. Ya mergo masku bagus kuwi mulane bojone ayu, gak kaya raimu. Aku elek entuk awakmu elek padha eleke setel ngono kaken ngomong. Ora usah cerewet padha eleke ya. Uang dibanding kene iku mesti nesu. Lah nuturi anak kok dibanding-banding nganggur niku percuma. Loro, lek nuturi anak aja nang ngarepe wong. aja nang ngarepe dulure, aja nang ngarepe kancane, gak mandi, gak manjur ning nganggur. Leh kepingin mandi nasihati anak. Wong loro antok ae, dilungguhke, aja ngerti sapa-sapa, lebokke kamar, dilungguhke, dituturi, dinasihati, mandi. Nah ibu-ibu ini ku nuturi anak yang ngarepe wong akeh. Ini ki dipikir dianggap wong tuane orang nuturi ngono. Tak omongi ben ngerti tangga-tangga, lek anakku ya tak seneni. Hmm, hmm, nganggur. Wedok-wedok urungokke. Dianggap ngene iki wong tuane terus orang ngopeni anak ora tau nuturi anak. Hmm, hmm. Aja ngono, Bu. Bu, lebok ke kamar ditutup rapet orang no sih ngerti dulu rewel orang ngerti lah zaman tuturi nak nak ibu kurungu jari ngelakoni ngene ngene apa iya to nak nggih bu ngapunten bu hmm, aja dibaleni nak anak ibu kurang ngono kok saiki malah ngono ku piye ora pareng ya nak aja dibaleni meneh anak ibu ki pinter kok malah ngene hmm ora pareng sesuk aja dibaleni meneh wandi mosok sampean kok kalah sampe aku rungokke ya ayo tak kei resep lek nuturi anak ben mandi, ayo tiru ilmune dokter. Ilmune sinten? Ilmune sinten? Bapak Ibu, dokter niku pinter. Dapak gak pinter yo ya gak dadi dokter. Dokter niku nek arep nyontek uang, mesti katoke diplorot. Katoke wonge ora katoke doktere. Masa ana dokter nyontek uang katoke dhewe diplorot ya medeni uang, Dok dok dok dok, ojo dok. piye kok katoke diploroti tapi nek melorot katoke wong sing arep disuntik ora nonjobo ora sanggon-gon ora sandalan-dalan ora nang ngarepe wong akeh wonge dijak mlebu kamar terus kamare ditutup rapet ora ana sing ngerti wonge dibokke lek wonge wis bubuk katoke diplorot baru disuntik lah wong iki ora entuk metu nek urung katokan meneh Hasing jopo ya ora ngerti nek katoke rampung diploroti. Temriki wonten dokter meloroti katoke wong sak dalan-dalan. Dokter apa ngono kuwi? Lah kula jenengan lek nuturi anak ya ngono, lebokke kamar ditutup rapat, dinasehati, lek wis rampung atine lega baru dikan medal. Sing nang jopo ora ngerti lek mari sampeyan dukani mandi kuwi. Muga-muga wonten manfaatnya Terus mah Menjenengan gereng sholat asar kok. waktu ini yang mepet nomor loro ya manggone nang ngarepe dalan wer wer wer mobil. ya Imarno orang arah iso ngaji model gue yang ini kira arah iso. Serang arah iso, tak cap orang arah iso. Halo. Pangapunten Kang Agung, Pak Sukono Ikhwan sekeluarga. gak gawe acara kono pinggir jalan raya. ora gelem nyewa-nyewa lapangan to kono pangapunten ingkang agung nek umpami ngajine mboten runtut njenengan runtut-runtut ke piyambak sedaya lepatan khilaf saestu dalem ingkang bodho ingkang dhaif nyuwun gunging pangaksami mugi-mugi keterangan kula wonten manfaatipun kita dongake khusus nak Mas Muhammad Aidil Cherry Oktavianu khususipun ugi putra putri kula ingkang sedaya umumipun saged dados generasi ingkang sholihin sholihat bi hurmatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Ar-Rahman Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa sulatana sulatan mubarakah tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udu salam wa hayyina rabbana bisalam بلغ روح سيدنا محمد منا تحية وسلام أدخلنا الجنة برحمتك درجة السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والجمال والإكرام اللهم اجعلنا وجل أولادنا وتلاميذنا وأهلنا ذريتنا قوما وجماعتنا ومن حضر في مجلس هذا من أهل العلم وأهل التقى وأهل القرآن العظيم وأهل صلاة الجماعة وأهل الصدقة وأهل الذكر وأهل الإسلام وأهل الإيمان وأهل الإحسان وأهل اليقين وأهل الاستقامة وأهل الخير وأهل التقوى والصلاة في الدارين ولا تجعلنا وإياهم من أهل الكفر والشرك والفساد والشر والضير رب اجعلنا مقيمين الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم لك الحمد ومنك الخرج وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلغ ولا حول ولا قوة إلا بك ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم وستر